إنك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك ولك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا الحمد لله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله okay. اللهم ألهمنا علما نفقه بأوامرك ونواهيك وارزقنا فهما نعلم به كيف نناجيك برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم يا من مفاتيح الأمور كلها بيده وإليه يرجو الأمر كله يا فتاه يا عليم افتح علينا فتحا قريبا يا فتاه يا عليم يا فتاه يا عليم يا فتاه يا عليم نوينا التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والمذاكرة والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى وبالسند المتصل إلى الإمام المحدث رحمه الله تعالى وأدام النفع به وبعلومه الشريفة في الدارين آمين رضي الله عنكم آمين babun fi taawuni ala albirri wattaqwa ndipo eh? huu ni mlango katika kusaidiana ala albirri juu ya wema albirru maana yake wema Aliulizwa Mtume sallallahu alaihi wasallam habari ya birri. Akasema lile ambalo unaweza ukalifanya mbele ya watu. Lakini uovu ni ule ambao unaogopa anyatali yatali alayhi nas, watu wasiuone, ule unaitwa uovu. Na wema unaweza ukafanya mbele ya watu, unaweza kuswali, unaweza kutoa sadaka, unaweza ukafunga unaweza kufanya mambo yote ya kheri eh unaweza kuongeza lakini kumtongoza mwanamke huwezi kuja msikitini hapa kaja mwanamke kuswali ukaanza kumtongoza watu wanakuona mbele za watu haiwezekani anasema watakwa na ucha Mungu takwa ni nini takwa ni kufuata amri za Mwenyezi Mungu na mtume wake sallallahu alayhi wa alihi wasallam na kuepuka makatazo aliyokataza Mwenyezi Mungu na mtume wake anasema qala Allahu ta'ala Imam Nawawi anasema amesema Mwenyezi Mungu aliyetukukia wataawanu alal birri wattaqwa. Nasaidianeni hii ni amri katika wema na Mungu. Kinyume chake hapana ruksa ya kusaidiana katika jambo ambalo sio wema wala si Mungu. ni haramu kusaidiana. Jambo lilokuwa haramu ni haramu kusaidiana, jambo lilokuwa mubah ni mubah kusaidiana, jambo lilokuwa ni sunna sunna kusaidiana jambo lililokuwa ni wajibu ni wajibu kusaidiana namna hiyo zile ahkamu tano zote jambo ambalo ni wajibu kulifanya na mwenzako anataka kulifanya lakini anataka asaidiwe basi utamsaidia aweze kulitenda ikiwa imezihidi kwamba ni bila kumsaidia wewe jambo lile la wajibu hawezi kulitekeleza basi utamsaidia tumefahamiana na jambo la sunna ni sunna kumsaidia mtu jambo la karaha ni karaha kumsaidia mtu jambo la haramu ni haramu kumsaidia mtu na jambo la mubah ni mubah kumsaidia mtu ndio namna yake eh taala wal asri na hapa kwa muda wal asri muda huu umefasiriwa na wanavyoni wengi kwa tafsiri mbalimbali wengine wanasema wal asri ni muda wa umma wa mtume sallallahu alaihi wasallam, maana yake kuzaliwa mtume sallallahu alaihi wasallam mpaka kiyama, yote ni asr. Wengine wanasema asri ni ule muda, hal ata ala linsani min ad dahr lam yakun shay'an madhkura, umempitia muda ambao hakuwa ni mwenye kutajwa, ule nao ni asr. Lakini kauli yenye nguvu ni asrun nubuwah wakati wa uhai wa mtume sallallahu alaihi wasallam mpaka kufariki na alasri pia ni muda wa kuswali alasiri ni tangu kuingia alasiri mpaka magharibi kwa hiyo popote pale utakapoielekeza utakuta kwamba mwanachuoni waliotangulia tayari washataja washa neno hilo kwa hiyo utakuwa uko sawa inna linsana hapana shaka hii alif lam linafidisha ashumulu kuenea kila jinsi ya binadamu kila jinsi ya binadamu maana binadamu wote la fi khusrin wako katika hasara illa alladhina amanu illa ambao wameamini waamilu salihat kisha wakatenda mema tangu walivyowaumba mpaka siku ya kiyama yoyote atakayemwamini mtume wa wakati wake akamwamini na Mwenyezi Mungu na akatenda mema hii ndio sharti al-imanu shay'un waqara fil qalbi wa saddaqahu al-amalu Imani ni kitu kilichotulia ndani ya moyo na kikaswadikishwa kwa matendo. Ni aibu kwa Muislamu kwamba imani yake iko vingine na matendo yake yanakadhibisha imani yake. Natakiwa matendo ya Muislamu mu'min yaendane na imani yake inavyotaka ikiwa imani yake inataka jambo hili liepukwe kwa vile ni haramu basi mu'min hatofanya haramu ndio maana mtume akasema la yazni zanin wa huwa mu'min wala yasriku sarikun wa huwa mu'min ule wakati mtu anapozini anakuwa ile imani ameivua wakati ule mtu anapoiba ile imani yake ameivua unaelewana anasema illa alladhina amanu wa amilu salihat na amali ina sharti ya imani na imani ina sharti ya amali mambo mawili haya hakuna amali yoyote ikiwa misqala dharratin khairan haiswihi ikiwa yule anayetenda hana imani kwa hiyo sharti ya kuswihi amal ni imani na sharti ya kuthibiti imani ni kufanya amali ili imani irasi ndani ya moyo isiyo inatetereka ndani ya moyo lazima ipate amali njema waamilu salihati na wakatenda mema watawasau kisha wakahusiana maana katika waamilu salihati ile tawasu imeingia katika salihati mbona imetajwa peke yake kwa umuhimu wake hii imetajwa peke yake kwa umuhimu uliopo kwamba watu wakahusiana bilhaqi kuifuata haki watu wawili wamegombana unaambia bwana wewe katika batil huyu bwana yuko katika haki bwana fuata haki wanahusiana kufuata haki eh watawaswa bisabri na wakahusiana kusubiri mtu amefiwa pata msiba pata mtihani ameunguliwa nyumba yake imepinduka gari yake na matatizo mengine yote eh shamba lake limeungua basi watawasau bisabri wakahusiana kusubiri قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى كلاما معناه amesema Imam Shafi maneno ambayo maana yake ni hii inna nasa kuwa watu au aktharahum au wengi wa watu fi ghaflatin wameghafilika an tadabburi hadhihi sura kuzingatia sura hii wala asri ni sura inayotakiwa mazingatio sana alikuja mwanachuoni mmoja hapa Mwenyezi Mungu amrahamu na aturuzuku baraka zake أنا الحبيب أحمد مشهور من طه الحداد akatakiwa na Sheikh Kasim bin Juma atoe wazi msikiti wa Mtoro. Alianza baada ya swala la asiri mpaka kukaswaliwa magharibi, kisha akaendelea magharibi mpaka kukaswaliwa isha. Hajamaliza kufasiri neno wala asri kama muda utoshi naishia hapa na mwanachuoni huyo aliwahi kuja hapa akakaa hapo alikuwa maanake nataja amekaa hapo sio katika jengo ile eh, jengo la msikiti wa zamani maanake baada ya mihrabu shotoni kwake ndo alikaa yeye alihitimisha kitabu hiki cha riadhu salihin watu walisoma hawa kina Maalim Sadiki na wengineo waliotutangulia ikawa siku ile ndo takhtim ndo alikuja yeye alikuwa yupo hapa kwa hiyo akawa akaja yeye kuhitimisha kitabu kile riadhu salihin وعن أبي عبد الرحمن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه من حديث مبكي وعن أبي عبد الرحمن جنا لكن زيد mtoto wa Khalid al-Juhani radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wasallam man jahaza ghazian mwenye kumwezesha mwenye kwenda kupigana vita yeye akamwezesha yale matayarisho ya vita kuanzia kipando silaha chakula na cha kuacha nyumbani kwake yote yale akamwezesha ndio tajhizi lakini hii ndio jahaza amemwezesha ghazian mwenye kwenda kupigana fi sabilillahi katika dini ya Mwenyezi Mungu fakad ghaza na yeye pia amepata thawabu za kupigana na yeye pia kamepigana hata kama hakwenda waman khalafa ghazian fi ahlihi bikhairin fakad ghaza na mwenye kubakia nyuma badali ya yule aloenda kupigana fi ahlihi kwa ajili ya kutizama nyumba yake bikhairin kwa khairi faqad ghaza na yamepigana muttafaqun alayh hadithi hii ina kisa bwana mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallama alimbakisha sayyidina ali bin abi talib katika mojawapo ya vita ili awe anatizama pale mambo ya Madina na pia kuangalia nyumba yake. Mayahudi na wanafiki wakatengeneza maneno kwamba huyu ni jamaa yake alafu ni mkwewe anawapeleka watu wakapigane wakauawe, anamwacha ndugu yake, anamwacha huko yale maneno yakamtia uchungu sana Saidina Ali bin Abi Talib maana alikuwa shujaa akamwendea mtume sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah mbakishe mtu mwingine mimi niruhusu niende vitani Kaambia kuna habari gani? anasema ah, kuna habari yote. Nimeamua tu. Hata lazima kuna neno utasema. Ndio akasema. Ndio akasema Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba man jahaza ghazian fi sabilillah faqad ghaza mwenye kumwezesha mtu kwenda kupigana kwa kumpa masurufu ya mapigano basi huyu naye amepigana waman khalafa ghazian na mwenye kubakia nyuma kuangalia nyumba ya yule aliyoenda kupigana fi ahli katika nyumba yake bikhairi kwa khairi fakad ghaza na yeye amepigana kwa hiyo wewe hata kama ukwenda utapata faida na thawabu za ghazwa na kule likitoka fungu iwapo tumeshinda na wewe utakuwa na fungu lako maana wewe umebakishwa kwa amri ndipo akakubali kubakia asili yake ilikuwa ni hivyo eh wallahu wa rasuluhu a'lam